Mila ta, Doamne, mă va urma întru toate zilele vieții mele. Mila ta, Doamne, mă va urma întru toate zilele vieții mele.